la diversae sensoi de la vorto scienzo. En amas comunicilioi au interulai babiladoi, oni ofte parolas pri scienzo. Cai ofte oni mal laudas gin. Exempre, oni diras che iui scienzistoi eraris au modifis datumoin, au che ili cris curaciloin cun gravae crom efficoi oni criticas la malbona in consequenzo in de accidento en nuclea centralo kiel Chernobyl au la usado de genetiche modifitai organismoi. Sed kio estas vere scienzo? Ciu oni parolas pri la sama afero, ciam oni prescribas kiel funccias computilo au homo corpo, ciam oni criticas la malbona in consequenzoin de accidento en nuclea centralo, au chiamoni oni mallaudas la agmianieroin de ciencistoi. Quelcai vercintoi pensas che la vorto cienzo estas prurcenza. Oni do ne preconsiu dum discuto pri quiu senso temas. La unua senso signifas la aron de cio cion onit Cio kiu estas komune akceptata, taksata objektive kaj konsiderata je definita momento. Ekzemple, tio kio nonicias pri la vivo de insektoj, pri la efficietzo de iui curaciloi, au pri la maniero el lerni cielebre plei rapide lingvon. La dua senso de la vorto scienzo signifas la aplicita in scienzoin cae technicaroin, cia la nuclea armiloin, au la genetike modifitain organismoin. Gi en havas ancao la sociopolitican estigion de la esproro de la technicarai, malvolvigiadoi, cae de la finanzae fruoi. Exemple, kiu decidas elspezi pri da mono por esplori la spacon au trovi curaciloin ol por curaci infanain canceroin. La tria senso celas prescribi la scienzan comunumon cae ties moroin, ties ritoin cae povolucton. Ciencisto estas ordinarai homoi, quiu comprenebre eraras au misagas. La lasta senso de la vorto scienzo certe estas la prei grava. Gi signifas la cropodon, manieron kaj metodon, kiun oni uzas por hekavi, comprenon bazitan sur kontrolebraj indicoi. La scienza metodo provas logike kaj racie pruvi kaj ciam conservi critican sintenon rilate alla resultoi cae tesoi de scientistoi. Cetere, ne nur scientistoi usas tiun metodon ciutagi. Same agas la plumbistoi, ciu cropodas compreni razie, ciel mal funccias la sanitarai installajoi, au la cuirentoi, rentoi, ciu provas trovi la plei bon gustan cae refarebran recepton. Pro tiu diversae sensoi, quiui ofte ne estas clarigitai, ocasas iu foie miscomprenoi. Oni povas pensi che la razia cropodo marcovri la mondon recte gvidas al malutirai sociai consequensoi. Se la censo la u la dua au tria difinoi contraostarebras, cae contraostarindas, ne segvigas che ogni forgetu ciu in alia in senso in della vorto. Male estus grave disconigition tion che re al proprigo de sienso che cropodo estas multe pli efica ol nura cae pura deturno. turno. Ciel scribis la franza fisicisto Broc, la metodo pli ol la resulto facte caracterizas la scienzan spiriton.